إير الهر علي جيهان حزب الله حزب الشيطان دينا ظلام بحربة أي أمة مسلمون أبحر حربة فكرية لا يا قوم أردية يا إسلام كفرية Ey ümmeta Müslüman, ey ümmeta Müslüman Cibu hükmü Kur'anı, hakim bel cihani Hem derketle meydani, ey ümmeta Müslüman Zülma Avrupa'ya, cibura beşherciya Hizbullah rabutiya Ey ümmeta Müslüman, ey ümmeta Müslüman Zulma vanjı dünyayı, ve Hizbullah dernayı Çımadın jve dernayı Ey Ümmet مسلمان هر عاقدی جوان خوش وارد که Le her هر عالی Ey Ümmet امتان مسلمان ey ümmeta Müslüman Deme insandı kısmın Ya kafir ya Müslümün Revan dostu düşmünün Ey ümmeta Müslüman İnsan kuş kafir abe Faze babu bir abe Ve ve hırçudur abe Ey ümmeta Müslüman لأمة مصدرة عدالة هارستانا رحمة وخاص وأعمى أقيم راستي وسلامة أي أمة مصدرة مسكين دمعنا خمكر ساري البرق ينكر ساكن ملحها رمكر أي أمة مصدرة أي أمة مصدرة